Pradžios knyga 26 skyrius. Šalyje vėl kilo badas, kaip anksčiau, Abromo laikais. Izaokas nuėjo pas Filistinų karalių Abimelechą į Gerarą. Jam pasirodė viešpats ir tarė. Neik į Egiptą, gyvenk žemėje, kurią tau nurodysiu. Būk ateivis šioje šalyje, aš būsiu su tavimi ir laiminsiu tave, nes tau ir tavo palikuonims duosiu visas šias žemes ir ištesėsiu priesaiką, kurią daviau tavo tėvui Abromui. Aš padauginsiu tavo palikuonis, kad jų bus tiek, kiek danguje žvaigždžių, ir duosiu jiems visas šias žemes. Per tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės giminės. Nes Abraomas paklausė mano balso ir laikėsi mano įstatymų, įsakymų, nuostatų ir nurodymų. Izaokas pasiliko gerare. Tos vietos vyrams, teiraujantis apie jo žmoną, jis sakė, ji mano sesuo, nes jis bijojo sakyti, ji mano žmona, kad tos vietos vyrai neužmuštų jo dėl Rebekos nes ji buvo graži. Pagyvenus ten ilgesnį laiką, pasitaikė, kad Filistinų karalius Abimelechas, žiūrėdamas pro langą, pamatė Izaoką glamonėjantį savo žmoną Rebeką. Abimelechas pasišaukė Izaoką ir tarė, man aišku, kad ji tavo žmona. Kodėl sakei, ji mano sesuo? Izaokas jam atsakė, bijojau, kad nereikėtų dėl jos mirti. Tada Abimelechas tarė, kodėl mums taip padarėjai? Juk kas nors galėjo sugulti su tavo žmona ir tu būtum apkaltinęs mus. Abimelechas įspėjo visą tautą, kas palies šitą vyrą ar jo žmoną, bus baudžiamas mirtimi. Izaokas įdirbo žemę ir gavo tais metais šimteriopą derlių, nes viešpats įlaimino. Ir jis tapo didis žmogus, ir toliau augo ir plėtėsi, kol tapo labai didis. Jis turėjo daug gyvulių ir avių, ir didelį skaičių tarnų, todėl jam pavydėjo filistinai. Visus šulinius, kuriuos jo tėvo tarnai buvo iškasę Abromo dienomis, Filistinai užvertė žemėmis. Abimelechas tarė Izaokui, pasitrauk nuo mūsų, nes tu pasidarei daug galingesnis už mus. Izaokas pasitraukė iš ten, pasistatė palapinę Geraros slėnyje ir ten gyveno. Tada Izokas vėl atkasė šulinius, kuriuos Abromas, jo tėvas buvo iškasęs ir filistinai, Abromui mirus, buvo užvertę. Jis juos pavadino tais pačiais vardais, kuriais jo tėvas juos buvo pavadinęs. Izoko tarnai kasė šulinį slėnyje ir rado vandens versmę. Geraro piemenis ginčiosi su Izaoko piemenimis. Mums priklauso vanduo. Jis pavadino tą šulinį Eseku nes jie ginčiosi su juo. Po to jis iškasė kitą šulinį, bet jie ir dėl to susiginčijo. Jis jį pavadino Sitna. Iš ten jis kėlėsi toliau ir vėl iškasė šulinį. Dėl šito jie nebesiginčijo. Jis jį pavadino Rehobotu ir tarė, dabar mums viešpats suteikia daug vietos, galėsime plėstis šalyje Iš ten jis persikėlė į Beršebą. Ta naktį pasirodė jam viešpats ir tarė, aš esu tavo tėvo Abromo dievas, nebijok, aš esu su tavimi ir dėl mano tarno Abromo laiminsiu tave bei padauginsiu tavo palikuonis. Izaokas čia pastatė aukurą ir šaukėsi viešpatės vardo, ir čia jis ištėsi savo palapinę. Jo tarnai toje vietoje iškasė šulinį. Abimelechas iš Geraro atvyko pas jį su savo draugu Ahuzatu ir kariuomenės vadu Picholu. Izokas paklausė, ko atėjote, juk jūs nekenčiate manęs ir mane išvarėte. Jie atsakė, mes aiškiai matome, kad viešpats yra su tavimi, todėl sakome, tarkimės, sudarykime sandorą. Nesielk su mumis piktai, juk ir mes tavęs neskraudėme, gerai elgiamės su tavimi ir išleidome ramybėje. Tu esi viešpatės palaimintasis. Izaokas iškėlė jiems pokylį, jie valgė ir gėrė. Atsikėlė anksti rytą, jie sudarė sandorą. Po to Izokas juos išleido ir jie iškeliavo ramybėje. Ta pačia diena Izoko tarnai atėję pranešė jam apie naujai iškastą šulinį, sakydami, mes radome vandens. Ir jis pavadino jį Šibą, todėl tas miestas lik šios dienos tebe vadinamas Beršeba. Ezavas, turėdamas 40 metų, vedė Hetito Berio dukterį Juditą ir Hetito Elono dukterį Basmatą. Jos apkartino Izaoko ir Rebekos gyvenimą.